أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين Inşallah biz elesede otuz bir, otuz iki, otuz üçürenji aýatyny-da aýdark, ondan soňram birje aýaty galdy, inşallah onda bähsi beter uzagrak bolansoň, ony öz başyna birje elese ederis inşallah. Aýalaň özleri şi A'uzubillahiminaşşaýtanirrajim. Halys dini Hudaý üçin ederler. Halys fakat Hudaýa çagyrýarlar, başga zat ýatlaryna düşmeýär. Felemma najjahum ilal berri Ýöne o zamaniki Allah Tagala olaryny hoşgüýe ýetiripdi, nejat berýär, ýaňky mowuşdan, ýaňky derýadan, feminhum muktasid. Olardan näme? Ýene ara-bara bolup gezip ýören adamlar bar. Wema ýejhadu biaýatina Biziň aýalarymyzy inkar etmeýär, Ahyyrky aýaty, otuzynjy aýa şu boldy, Zalika, şu zatla, şu bolan, aýdylan nyşanala, zatla, näme diýdi, Biannallaha huwal hak, Hudaý hak diýdi. Ve enne ma yed'une min dunihil batil. Hudaýdan başga çagyrýan zatlarda batyl diýdi. Ve bu ennallaha huvel aliyyul kebir. Allah Tagala hemme zatdan uly ve derejesi uludyr diýip şeý diýip aýtdy bize. Şägirtler-de bir mele oturyp gulak asýarlar, ders alýarlar, çykýar-gitýär. Onda indi amel etmäge ähtiýajy ýok. Onda fakat öwrenmelisin ymtahan bermeden çürim. O danyşgaň ymtahanyny geçirmeden çürim. Aýa biziň ştada ders alşymyz, ders berşimiz fakat şimi? Ýagny biziň Ştada ders bermekligimiz fakat men bir zady aýtmaly size şony eşitmeli işim bilen tamam bolup gitmelimi. Men bir adamy muttahym etmeýenha fakat öz aramyzdaky gürrüň ki biz aýaşyň nagat amel etjek ýagny her kim öz ýanynda oturyp şuňa üstünde fikir etmeli nagat biz şuňa amel edipdirik pygamber aleyhissalam aýtdy hadal ilmu dinun siziň diniňizdir şu ylym dindir diýýär ýagny şu ylym öwrenýän zadyňyz diniňiz siziň Şu dini, din diýen näme? Bir adam bir zada boýun berýä, indi şuňa amel etmeli men diýä, boýun alýa şuny, men amel edeýin diýä. Hä, bergili men. Men bir deýin, hä, bäzilerde dini deýin diýip aýdypdyrlar. Deýin diýen näme? Bergi diýdigi. Ýagny men şu bergimi näme ödemeli? Bergimi ödejek bolsam näme etmeli? Ýa aýtdyň işlerini etmeli, emel etmeli şol. Ha indi men şu eşitdiýen zatlaryma nagat emel etýän. Şu gat meselem biz gurrun etjek, aýalar sanaýak, Allah Taala nyşanlaryny sanaýak asmanlarda, ýeriň ýüzünde, indi geljek ta derýadaky bolan nyşanlaryny sanapdy. Şu nyşanalar sanaýak nämeden çürim sanalýar şular? Imanyň bolmaly, biri-biriň bilen dogan ýanak bolup gezmeli, aý biri-biriňden kineli bolmalylä, düşmeni, adawat bolmalylä, aý biri-biriň bilen jetleşmelilä, bäs etmelilä diýip, aý şulary nämeden çürim aýdylýar? Aý men näme diýip aýtýan siz nädip eşitýäňiz şuny? Biz aýtýan zadymyz, eşitýän zadymyz Alla Tagala aýtýar, hiç bir kefi keplemer, megeriňki gapdalynda şony ýazyp duran bardyr diýýär. Ýagny birje keleme-de men keplesem, şony gapdalymda ýazylyp dur. Birje harf-de keplesem, ýazylyp dur şo gapdalymda. Ýa bir tarapymda ýazylar, ýa bir tarapymda ýazylar. Indi şi aýtýan kefime arzeş ýok-a, Hudaýyň ýanynda meň aýtýan kefimiň arzeşi ýok. Aýdan keyfim öz diýarymda-da bolup bilýär. O näjüre, şu aýtýan keyfiň bilýän zadyň diýe, ýa seň nefiňe bir delil bolar, hujjat bolar, ertäki gün şahyt bolar, ýa seň zyýanyňa bir şahyt bolar diýe. Aýdyp eşidilýän zatlar hemmesi şeýle-ha. Ýa seň peýdaňa bolar, ýa zyýanyňa bolar. Eger aýdyp-da, aýtýan adam özi amel etse, Eşidip-de eşidýän adam emel etse, onda oň nefsine. Ertäki gün saňa şahyt bolýa, Eý, bar Hudaý-a, kyýamatda aýt, Eý, bar Hudaý-a! Ýa Kuranyň özi hatda şahyt bolýa diýýä, Eý, bar Hudaý-a! Ýa Araza şahyt bolýa diýýä, Eý, bar Hudaý-a, şi, bizden çürim zähmet çekdi! Araza aýtjak, Eý, bar Hudaý-a, şi zähmet çekdi, aç gezdi, suwsuz gezdi, bir gürläp entik gezdi şi! Iýibişip bilýätdi, hiç kim muňa zat diýip bilmeýärdi, iýip-içmedi ýene. Arazany tutdy, seni sylady. Munda bir ryýa ýok. Namaz ýanak däl ki, merdum görýän bolsun. Arazany hiç kim görmeýär, içindäki zat. Ebal Hudaý rähm etjek kişi. Sen maňa ejaza ber, men şuny şepagat edeýin, men behişde talaýyn diýip araza şeý diýip aýtjak. Kurany okaýaň, Kurany düşünip okaýaňda, Kuran aýtjak kyýamatda Ebal Hudaýa, Şu adam meň başymda yranypaýyn Kuran okydy şu, meni okydy. Zähmet çekdi, gijeli ýatmady. Bir wagtlara çen oturyp Kuran okydy. Hä, agzy gurydy, Kuran okydy. Ebär Hudaýa ejaza ber. Men şu adamy şefagat edeýin, muny behişde salaýyn diýip şeý diýip aýtjak. Ony şonuň üçin dogalamyzda aýtjak, Allahümme hşurna ma'al Kur'an. Allahümme şfa'il Kur'ane fina. Ýa Allahümme şeffe'il Kur'ane fina. Ebär Hudaýa Kurany biziň hakymyzda şefagat etdirewer. Pygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Medinä bardy. Medinä baranda bula indi bir garyp, garyp bir başga ýurtdan gelen mehman bula. Muhajyrlar mehman hemmesi. Medinäň milleti-de Ansar diýeli, ola Medinäň öz milletleri. Bula muhajyrat edende Pygamber Aleyhissalam da Mekgeden gaýdanlarynda özleri bilen hiç zat getirip bilmeýele Medinä. Öz daraýylaryny hemme öý il zatlaryny hemme alyp berip gitýele Medinä. Ellerinde hiç zat mallary ýok, ýatmana jaýlary ýok, tanyşlary ýok, zatlary ýok. Hiç kim biri-birini o taýda tanymy, o bir şäher, o bir şäher, her gaýsy bir şäheriň adamlary. An ýanak bir alyp bolup barýan bir garyndaşlyk-da ýok, aý meň bir garyndaşym bar, baraýyn diýer ýanak. Şonda Pygamber alaýhyssalam näme hereket etýär? Musulmanlar dogan biri-biri bilen. Hä biz dogan hemmämiz. Şu bir meň bärde dilimden aýdyp, ýüregimden hemmäňizden kinel bolup durmaklyk diýen zat gelişmeýär. Hä, dogan-la, Pygamber aleyhisselam, dogan boluň ýaşaň diýdi. Bir-biriňizden kinel bolmaň diýdi. Ýüz öwürmäň diýdi. Bir-biriňizi yzyndan hyýanat etmäň diýdi bir-biriňize diýdi. Hä, indi baranda Medinede näme iş etdi? Medinede aýtdy, eý, musurmanlar diýdi, her kim özüne bir dogan saýlasyn diýdi, ansarlara aýtdy, Medinäň ähline. Eý, Medinäň ähli diýdi, her kim diýdi, ýaňky men bilen gelen muhajyrlardan bir nefer saýlasyn, öz dogany etsin şony diýdi. Şon bilen siz dogan diýdi, indi din dogany. Din dogany gan dogandan güýçlüräk bolýar. Din dogany gan dogandan güýçlüräk. Şu wagt, şu wagtlarda bolanda, hatda Indi sen şu wagt biri bir adamyň atasyna bir zat diýse, atasyny öldürmä dursun, atasyna bir zat diýse, ogly eýýäm defa etýärdi atasyndan. Ýöne şo wagtda Jengi Bedirde musulmanlar jeň etdiler, şu sahabalar Pygamber Aleyhisselamyň ýanyndaky Mekgeden gelen sahabalaň dädeleri, doganlary, ämuleri, piserämuleri hemme zatlar bardy şu jeňde. Muşrikleriň içinde galanyň arasynda batdy. Şonda şu musulmanlar dogan bolup, ýaňky öz dädeleri, ämuleri, doganlarynyň aleýhine jeň etdiler. Ýöne öz dädesi bilen baryp uruşmady. O doganyna diýdi, Sen git uruş diýdi, meň dädem bilen diýdi. Men dädeme bihurmaty etdigim bolmasyn diýdi. Muşrik dädelerine-de bihurmaty etmediler şonda. Hä, öldürerli-de boldy. Hiç bula ozam o taýda dawa etmedi ki. Din doganlygy ýaňky gan doganlykdan güýçlüräk. Heý görä bir dikkat etmeli. Biz Näme diýip şu bernamany ýörütmäýliň öz aramyzda. Bizde dagygan şu pygamber salamyň eden işini edip bilýäk ki. Biziň gelmeli meselem iki nefer iki nefer biri birimiz bilen şda dogan bolmaly. Dogan bolmaly diýilýäni hemmesine biz güýjümiz ýetmeýärde bir nefer gapdalymyzda başarýak. Şondan zol habar alyp durmaly. Äý, sen bu gün näme etdiň, nirä gitdiň? Hä, pygamber aleýhissalam, bir adam birnäçe günläp mesjide gelmese, eýýäm soraýanmyşdyk, näme bolduka şoňa? Näme gelmedi şo? Äý, bir meriz bir zatlar bolan nädira? Bir gaýga düşenmiş pygamber aleýhissalam. Äý, birden-de bir habarymyz bolman galan nädira? Ýa bir bergili bolup, bir muşkele giredip, ýa zenanasy bilen arasy tegip, hanabadasynyň içinde bir muşkel tapyp, eşidýänok, bir pahyr bir gire düşüp ýören nädira? Hä, biz nädip şu iş etmäýle? Başarýak ki, edäýli diýsek, bir gyn zat däl-hä, bir mutdat faqat bir tämrin etmeli şuny. Hä, her kim gelmeli, özi bilen bir nefer başarjak adamyny, öz ýaşy deňrägini, hulasa, işi bir-birine ýakynragy, ki, bir-biri bilen habar aljak bolanda bir gynçylygy bolmasyn, şeýtip intihap etmeli. Musurman jamiy şeýle ýaşamaly jamiy. Bir musulman jamy dil bilen däl, söz bilen däl, owadan kepleýän adam kän. Allah Tagala Kuranda aýtýar, Seň ýanyňda bigadry owadan keplär diýýär Pygamber Aleyhissalama, Äý sen dindar, nahaýat menden-de dindar diýmäge hatda agzyň golaýlar diýýär şoňa barmana. Şeýle welin dindar adam diýerin diýýär. Ýöne gabada gidende diýýär, nesil gyrmaň yzyna düşýär diýýär. Bir adam öldürme däl, bir nesli gyrmaň yzyna düşýär şu adam diýýär. Hä, owadan keplemede peýda ýok. Owadan keplemeden çörek çykmaýar. Owadan kefe eşitmeden-de çörek çykmaýar. Ta zaman iki men şoňa amel etmesem. Men emel etmesem, men musurmanla dogan diýipdi özüm kinel bolup gezsem ýok mundan çörek çykmaýar. Ýa eşdipdi emel edilmese ýene peýdasy ýok. Aý ahunjan onda eşitmesek gowuky. Diýerede ahun bolsaň bilseň hulasa mesulyýetiň köpelýär, agralýar. Aý men emel edip bilmeseň näjire bolar erteki gün hesaba çekilýäň. Aý bilmeseň a bilmeýän diýip başararyň bilýän adamyňky näjire bolar diýýär onýanlyk yştyban etmäň. Bu Iblisiň, Şeýtanyň size oklaýan waswasasy. Näme diýip? Şony sen otada bilmeseň, bilmeýänligiňden çürim bir günäh alýaň, etmedigiňden çürim ýene bir günäh alýaň. Hatda gal sen şuny bil-de goý, aý etmeseň bir günäh alaryň. Ýöne bille goý, o ikigünäli bolma. Mes'ulyýet diýeni hemmämiziň boýnumyzda bar. Dünýä geldiňmi, mükellef bolduňmy, akylyň salymmy, balyga bolduňmy, tamam, sen mes'ulyýet geldi başyňa. Sen bu taýdan ne diýip başarmaýaň, men, aý, ýo, öwren men, ahunjan men eşitmäýin, gulagymy tutaýyn, eşitmäýin. Ýo, o müşrikleň eden işi bolýa bi. Müşrikler pygamber aleyhisselam Kuran okyma duranda gulaklaryny tutýamyşla, biz eşitmäýin şindi. Harby müşrikleriň işi. Musulman ylym milleti. Biziň ummatymyz ylmyň ummaty. Äwwel gelen ikra. Ikra diýen näme? Öwren diýdigi. Oky diýdigi, bil diýdigi. Bize äwwelki buýrugy Allah Taala äwwelki gadam ýeke bir musulman ardyp bilýär bilmeklik şu. Hem men şuny bilmeli, öwrenmeli. Aý amel ederin. Amel edip bilmesem şu wagt amel edip bilmesem de men öwrenip goýaýyn. Ha öwrenme ýirgen diýipdir de türkmen öwrenme ýirgen diýýär. Ha öwrenmän ýirgenip bolmazlar da şundan. Bir öwren bir biderek zat bolsa tereke zat bolsa ozam ýirgen ha sen. Ýöne ha unçam öwrenme goý şuny. Ha awvel öwrenmeli. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin we muslimatin. Ylym öwrenmek, ylym talap etmek tamamy musulman erkek bolan zenany bolan hemmesiniň boýnuna farz. Muny sünnet, mustahab zat diýmedi Pygamberimiz saw. Aý bir nefer öwrense boldy, beýlekilere gerekkä diýmedi. Farz diýýär. Ýöne derejesi bar, tabagasy bar. Her kim, her halda özüne gerek mukdaryny öwrenmeklik farz. Güne bäş wagt namaz okaýaň, namazyň baýat bilmeli. Bilmeseň sen günäkär ot adam. Farzyňy terk etdiň, ene namaz terk eden ýanak sen, bir farzyňy terk etdiň sen. Namaz terk edeňde-de bir farz terk etdiň, bir ylmy öwrenmeklik terk edeňde-de farz terk etdiň. Meger türkmen öwünçä gelýä agyde bize öwrederdiler kyrk farz diýip biraz öwrederdiler. Kyrk däne farz batdy. Şony bilmeklikde farz, amel etmekde farz şony. Ha şony hatmen bilmeli biz şo kyrk däne farz ki hatmen bilmeli. Oglanlarymyza öwretmeli şony özümiz bilip. Şu ylym bilen biz näme Didimiz açylýar, gözümiz açylýar. Her ýerde Kuran bilen, din bilen terslik gelse, her ýerde biri-birinden kine gelse, kudurat gelse, duşmeni gelse, hemmesi şu bilmesizligiň üstündendir. Iki däne bilýän adam hiç wagtda biri-biri bilen duşman bolmaz. Iki adam iki ýoly bilýär, hedefi bilýär, maksady bilýär, ýetmeli ýeri bilýär, gitjek ýoluny bilýär, bilýär şu ýoldaşsyz gidip bolmaýar şu ýoly. Hä, bu ýol garaňky, gyn, daş, çetin. Sen ýeke gidip bilmeýäň. Adam ýeke ýaşap bilýän mowjut däl. Ýeke ýaşap bolýan bolsa, her gaýsymyz bir dagyň başynda oturardyk, munýanok oba, şäher zat temettom bejerilmerdi hiç wagtda. Adam hiç wagtda ýeke ýaşap bilýän zat däl. Adamla baýat dogan bolmaly. Din şondan üçin geldi. Bir wagtlar adamlar bir däne itiň üstünde iki taýfa biri-biri bilen gan döküşýärler. Bir bir taýfadan bir adam birini öldürende, o taýfaň adamlary o taýfadan her kim kok gelse öldürýärler. O şu adam bilen işleri ýok olaň, şo taýfadan tutan adamlaryny öldürýärler. Hä, şinjanak bir duşman ile waka diýn geldi ara doganlyk saldy. Alla Taala aýtýar, Allah öz rahmaty bilen, minneti bilen şu musulmanlaryň ýüreklerini ulfat berdi, öwrenişdirdi bir-birine. Sen eger dünýäň ýüzündäki maly beren bolsadyň, hiç wagtda olaň ýüreklerini beýdip sen bir edip bilmerdiň. Şaýat zahiren men saňa dogan diýsem, sen maňa dogan diýseň, ýöne yzyňdan Beribem kölgesini tüfeňleseň. Ýöne batyn ýürek bir bolanda soňram hiç wagtda bu gürrüň gelmeýär. Biz nagat amel etjek. Şu eşidýän zatlarymyza, öwrenýän zatlarymyza. Nähak pikir etjek şu Allatagalaň ýaradan zatlaryna. Şu asmany, güni, aýy görüp duruň, bulutlary görüp dur. Ýa şu töweregimizdäki bolup duran ot-çöp zatlary görüp dur. Hä, tamamy şu adamly öz ýaşaýşymyzdäki zatlary görüp dur. Nähak emel etjek şulara. Bir öz aklymyzy gazy goýaly, üstad, ortada goýaýlyň. Biz şuňa emelimiz nähak? Bir oýlanmaly, birje lähze pikir etmek ýetmiş ýyllap ybadat etmekden sogaby kän diýip aýtýar Pygamber saw. Näme diýip aýtýar? Şo men pikir etmän gezip ýörsem belli däl nämäň üstünden barjagym. Şaýat men külli omrumy gowy iş etýämmika diýip telek iş edip gezip ýören bolsam. Ýöne bir lähze bir dursaň, Bir tawakkuf etseň, şu surata minen dünýäde, şu biri-biriňden habar alyp bilmeýäň, şu gadar meselem, birnäçe wagt, bir hepdeläp internet gat boldy, doganlyk köpeldi aramyzda. Hä, şu internet geleni bäri beter aramyz daş boldy. Hä, nesil asry irtibatat, şu nesil asry irtibatat ýaşap ýören nesil, ýöne hiç irtibatymyz ýok biri-birimiz bilen. Ne iki dogan bir-birinden habary bar, hatda bir öýüň içinde bir är heleý bir syfraň başynda oturyp rahat iýip-içip bilenoklar. Hä, syfraň başynda, aý, meň paýam geldi, telegramma geldi, watsabymma geldi, paýam geldi diýip, şo guşyda gözi. Oglan-da arada aglap otyr. Hä, syfraň-da hatda seň berekedi gitdi. Syfraň-da bir arasynda oturyp bir, haý, bir gyzygyn adam bir bir-biri bilen oturyp gürrüň etmeklik aýryldy aradan. O fezazy, mejazydäki bilen gürrüň edilýär bu wagt. Hä, biziň Fasylamyz, biziň aramyzdaky şekaf, biz bir ummat hiki, dogan bolan ummat. Biri-birimize dogan. Näme diýip biri-birimize bakamyzda bir kine bilen bakmaly. Hiç ýamanlyk göremizak-ha. Hiç ýamanlyk göremizak biri-birimizden. Ýene görýäň, özünden başga kişi ýamanlap otyr şe. Ýogsam ýamanlyk bolan zady ýok şondan. Yzyndan kep çykarypda şu adamy gören zatda ýok, tanaýan zatda ýok, bilýän zatda ýok, yzyndan kep çykarýa, şaýa çykarýa şu adamy. Hiç aslam bilmeýa ha tarapy. Oň indi men hakdyr, nahakdyr yzyna düşmeli, in ja'akum fasiqun bi nebe'in fetebeýenu, ha bir fasyk size bir habar getirse bir yzarlaň, bir görüň, çynmy, ýalanmy, Ýok o zatla bilen işimiz ýok. Fakat biz näme kinäň yzynda kuduretiň yzynda düşmeniň yzynda. Hä bir ummet ýeke ummeti islam Pygamber aleyhisselam aýtdy musulmanlar bir biri bilen bir uzv bir aza ýaly bir beden ýalak diýýär. Bir beden ýalak diýýär şeýh Sadi Şirazi de öz şerinde aýtýandyr şuny. Hä Pygamber aleyhisselam hadisinden alyp aýtdy. Pygamber aleyhisselam diýýär ummeti islam bir bedendir diýýär. Bir bedeniň her ýeri agyrsa, külli beden dert çeker diýýär. Ýagny dişiň agyranda sen daň atynça ýatyp bilmeýäň. Kelläň-de agyrýar, külli bedeniň şoňa sen dergir. Bir mädäň agyranda nagadar entiýär bir adam. Ýa her forum bir eli, aýagy döwülende, çykanda nagat entiýär bir adam. Enwa-aksam dertli adam bedenine gelende birje ýer agyrýar, ýöne külli beden dergir şoň yzynda şo. Iki musulman-da biri-birine şunýanak wabeste bolmasa, şunýanak biri-birine bir doganlyk irtibaty bolmasa, hemsaýaň sen dert çekdüka, sen öýüňde rahat ýatsaň, heý ora gyn zat, hatar zat be. Peygamberimiz salam hemsaýa näçe däne hak sanyýa. Bergä şunça kömek et diýýär. Öýüne birden ogry geljek bolsa, duşman geljek bolsa kömek et diýýär. Garz diýip gelse garz ber diýýär. Garzyň nabat sogaby bar. Biz garzdan aýna daş düşdük. Hudaý saklasyn bu wagt garzyň ýerine nabat zatda gelipdir. Garz ber diýýär eger garz diýip gelse. Öýünde bir zat kemi-kesiri bolsa çöregi ýok zady ýok. Eger bir adamyň goňşusynyň öýünde hiç iýmäne zady bolmasa şo goňşusy bide bary bolsa goňşusy gelip şuň öýünden zat alyp gitse günäkär däl şo goňşusy. Hä sen hak wezifäň baýat gözlemeli şony. Meriz bolsa baýat soramaly. Dükder puly ýok, daru puly ýok, baýat kömekleşmeli sen. Goňşy goňşusynyň dogany. Hemşirani ki iki musulman biri bilen dogan bolşýanok. Biz indi nagatçy Bir adamyň bir käde bir heý görä ýüregi sykylýar şu zatlara. Görýäň adam bir rahmyň inýär bu jamiaň bu ummatyň bolup barşyna. Ýani şu ummat näjire bir gül ýanak ummat bolup gezmeli, kafyrlar daşyndan görenini agzy suwsamaly. Indi ýöne görüp duryk biz mutasyfana dünýäde naäminterin ýer musulmanlaryň ýurtlary bolupdy. Yslam musulmanlaryň o gözleri şu ýokary aşakda o garbile diýen nagat bir pişrefte millet diýen nagat temetdully millet diýen o garbile sen diniňe ynanmaýa ýöne şo diniň buýran zatlaryna emel et diýen şu güne galýaň sen şu dine ynanýan diýen ýöne şu dine emel etmän şu güne galýaň he her kim şu dine emel eden adam öwe düşýär ýöne men agzym bilen emel etýän men ynanýan diýmekligim ýo bi hiç wagtda meni hiç ýere ýetirmeýär. Men her näçe şu ýoluň ahyryna çenlin bilýän diýeýin, men kümmete çenlin, ýok, men kümmetde işim bar, aljak zadym bar, kümmediň ýoluny tanýan men. Ol sen on depe, ýüz depe, müň depe aýt, sen kümmediň ýoluny tanýaň, peýdasy ýok, giden kümmede gitme indi soňram. Seň gerek zadyň eliňe gelmeýär. Sen ýoluny tanaýmaklygyňdan çörek çykmaýar. Ýol, ýöriseň ýoluň bolýar seň, ýörimeseň o seň ýoluň däl. Hä, o ýol, saňa hiç bir peýdasy-da ýok. Allahu tebarek we taala aýtýar, Aý-a siz keşdileri görmeýäňizmi? Derýaň ýüzünde Alla tagalaň nygmaty bilen ýörüýä şular. Bir pikir etmeli zatlaň birisi. Biziň gözümiziň görmeýän zatlaryny Alla tagala sanady, ismi ýok güni sanady, o asmanlary sanady, zatlary sanady. Indi geldi biziň gözümiziň görýän zady şu. Bir derýa bar, suw-da bir ýumşajyk zatdy, sen suw ýumşak eliňde akyp barýar eliň araňda. Eliňde durmaýan zatça. Hä, şu suwuň içine näme okasynda çümüp dur. Ýöne şu olakan keşdiler näçe müň ton ýük göterýär keşdiler. Şu wagtky keşdiler hatda demirden, indi agaçda däl. Demirden bolan keşdiler bar, näçe müň ton neft göterýär. Näçe müň ton işim ýok beýleki ýükleri göterýär, o keşberden o keşbere zat äkitýär. Şi keşdiler näjreş derýaň ýüzünde du, biz o keşdini göremizde, eý waý keşdiň o lokallygyny. Falan keşber bejeripdir ha muny, heý göre bir otomatik, hemme zady mujahaz, tekmil, aslam bir o haki, Taýtanik diýen bir keşdi bardy, gutby şomalla gark boldy. Bir heý görä bir olakan bir teşrifaty keşdi şo. Hä şon ýanak bir keşdilere häzirem munna adamlar şu Taýtanik gark bolupdyr. Şon ýanak bir haýbatly keşdi diýip şeýdip agzaýarlar şony. Hä kullem bir olakan bir majara bolup galdy şu taryhda. Şo keşdini biz görýek adamyň bejeren zady. Ýöne Şu derýa näjireş keşdin göterýär, şu suw näjire götermeş keşdin. Hesap bilen her hüjre sen hesap et, bir ignäni suwuň üstüne oklanda çümýä gitýär suwuň içine. Ha bir igne ha şu bir kiçijek igne bir ýegin hiç agramy-da ýok, şuny oklaýaň suwa çümýär şu. Şu keşdi, şu haýbat şu näçe müň ton bilen näjireş keşdi çümenok şuňa? Allatagalam men saklaýan diýýär şony. Meň nygmatym meň gudratymdyr diýýär. Bir wagtda Talaý ahun tasyr wagzynda aýdypdy. Şu keşdileri diýerdi. Şu agajy näjre bolýar Allah Taala bir Aslan bir mucize şu diýerdi. Öz wagtynda şeý diýip aýtdy. Mucize şu diýýär. Şu agaç diýýär näzir üçin bilýär şu suwa diýýär. Sen näzire sen şu agaç meselem bir on ton agaç diýeli şu keşdide goýulýany. Eger wezn bilen hesap etjek bolsak, sen bir kilo demiri suwa oklanda çümýä. Birje kilo demir suwa çümýä. On ton agaç näzire bolýa çümelä şu derýa diýä. E şunda bir hetmen bir hikmet bolmalyla. Mowlana aýtýa, keşdiň Suw daşynda bolanda peýdadyr. Keşdiň içine girende peýda däldir, o gark etýändir keşdini. Hä, bize Allah Tagala şu keşdini mysal urýar. Agaç diýen Mowlana her haçan içinde howa bolsa ýanýandyr diýýär. Içinde howa bolmasa ýanýan däldir diýýär. Hä bize şu mesallary gurýala-ha, şu mesalla bilen düşündirýele, akyl berýele bize şu mesalla bilen. Mowlanaň aýtýan kebi bir ulakan kepdir. Agajyň içinde howa bolsa ýanýandyr. Içinde howa bolmasa ýanýan nädir agaç diýýär. O bir heý görä bir demir agaç diýeli bir ýanmasy kyn, ýanmaýar entek-mentek bilen. Oýun-buýun çapyşdyryp şoň howa salmasaň içine ýanmaýar şo. Mowlana nämäni aýtjak bolýar? Her haçan adamyň içine tekepbur girende, her haçan adamyň ýüregine bir telekelik dolanda, şonda adam oda girýändir. Seň içiňe tekepburyň ýeli girmese, ýaňky ýanak özüň milletden uly tutmaklygyň ýeli girmese, sen oda girmeriň diýýär. Hä, bize şony düşündirýär. Ýa derýada sen keşdiýe mineňde, keşdiň suw eteginde bolanda peýda, üstünde bolsa gark bolýar ahmy keşdi. Hä, keşdiň suw ete, dünýä seň aýagyň eteginde bolanda peýda saňa. Seň ýüregiň içine dünýä girende seni gark etjek o dünýä. Hä, adam keşdini şondan biz ibrat almaly, şu keşdiden ders almaly biz. Keşdi bize bir ulakam bir ders. Hä, pes. Allahu tebarek we taala bize nyşanasyny kokodýar, şu Allaň nygmaty bilen şu keşdi derýada ýöriýendir. Alla taala şunda her bir sapbär adam üçin bir nyşana goýandyr. Her bir adam bundan ders alýan däldir-ha ýöne. Sapbär, sapbär diýeni kim? Beter sabr etýän adam, nämä sabr etýär? Öz nebsine sabyr etýär. Meň nebsim şuny isleýär, ýo, ogurlyk isleýär, işim ýok, indi haram mal iýdimek isleýär, her kimiň öz nebsi öz ýanynda bellidir. Haram mal iýmeklik isleýär, merdum azary ýetmek isleýär, onuň munuň başyna kula goýmaklygy isleýär, namazy geçirmekligi isleýär, işim ýok, merdumuň namysyna gözlemekligi isleýär. Men sapbär bolmaly şu sada. Sapbär nä diýip getirdi? Sigaýy mubalaga diýilýär arap dilinde, sapbär, ýa ýeksere şu işi edip duran adam. Sen bir depe özüň saklap aý indi men bolmaýada men özüm göberen ýo o dä sapbär diýeni her sri kişi gelýä sende öwünde durýoň sen sabr etýäň hudaýyň günä haram diýip goýan zadynda da sabr etýäň hudaýyň farz diýip goýan zadynda da sabr etýäň hä farzyň üstünde enjam bermekligini sabr etýäň haramy da gaçmaklygyň üstünde sabr etýäň Şu adam Hudaýyň ýanynda arzeşi bar. Hudaý şundan üçin goýupdyr şu nyşanlary. Şu görýär şu nyşanlary, şu düşünýär şony. Şakur, Hudaýyň berýän nygmatlaryna şükür etýän adam. Şakur diýip-de, bir-de mubalagalardan. Ýagny beter şükür etýän adam. Aý bir depe şükür edip-de boldy-da, ýok. Ýeksere şükür edip gezýän adam üçin bardyr. Adamlar her haçan muşkele giredenlerinde Hudaý ýatlanyna düşýär. Ýöne muşkenleriň gaýdanlarynda ýok hudaý aslan bir hudaý ýada düşmeýär aslan. Bir jarýan tarif edeýin. Bir wagtda Şeýh Abul Hasana Karganyň ýanyna üç däne tažyr gelýär. Bu üç däne tažyr aýtýar, ýa şeýh biza bir ýere tijarata barýak, ýolda-da heý görä bir ýol kesem bar, kerwenlerimizi gurjaklar, sen Bize bir doga etde bersene diýär. Bize bir doga ber Kurada bir zat berşi ogrulla ýol keselle bize gelip malymyzy alyp bilmesin. Şeyh Abul Hasan Kargani aýtdy her ýerde muşkele giredeňizde ogry ýol kesen öňüňizden çykanda ýa Abul Hasan ýetiş diýiň aýdyň işiňiz bolmasyn yz bilen diýär. Gireden ýeriňizi ýa Abul Hasan ýetiş diýdi aýdaňyz diýär. Ozan bula boljak zatmy diýär. Kurada mundan gitýele bula. O üç däne tažyry ýolda şu ýanky ýol keselde gelýär. Ozam bi üç däne tažyryň o ikisi kän bir muňa ynanyp bilenok. Ozam eý bar Hudaýa bi näjre boldy Hudaýjan bize ýetişewer. Biziň malymyz gidip barýa ogry alyp barýa hemme zadymyz gyýk çyýk hulasa mallar gitýa bulaň. O bir däne ýa Ebul Hasan ýetiş diýende şu ogryla şuň malyny görmeýän ýalak bolup deňinden geçip gitýäle hiç zat bolmaýa malyna. Ony bile heýran, öwürlik gelýele kargana, Ýa şeýh bu näjre boldy? Biz Hudaýy çagyrdyk, Hudaý hemme kişiden olakan, Hudaý ýetişmeli. Bize malymyz gitdi. Biz seni çagyrdy. Muň maly galdy, muny görmeýän ýanok ogurlaň deňinden geçip gitdiler, onda şeýh Abul Hasan bir kep aýtdy, Üstadam. Siz hoşlugyňyzda, mesligiňizde Hudaý ýadyňyza düşýetdimiki? Bir moş keliňizde Hudaýy çagyraňyzda Hudaý sizi ýetişsin. Hä, sen toý tutaňda Hudaý ýadyňa düşýärmi? Hä, ýa işim ýok, meselem, bir hoş günüňde, mes günüňde, haý, puluň bol bolan günde, bir behterýn maşyny mineňde, behterýn öýde ýaşaňda Hudaý ýadyňa düşýärmiş zada? Hä, bir kynçylyga girende sen Hudaý saňa ýetişmeli-ow. Men hemişe Hudaýyň ýadynda diýýär. Hiç wagt Hudaýy unutmaýan diýýär. Men her haçan Hudaýy çagyrsam, şonda maňa Hudaý ýetişer diýýär. Hä, bende Hudaýdan ullakan näl? Ýöne haýsy bende, haýsy bendeden ullakan, şony bilmeli. Şeýh Ahmede Ýesewi Magtymguly ýusan aýtdy, Ýüz sofisy bilen derýaň ýüzünden geçdi diýýär, derýaň ýüzünden ýörüp geçjekler, kerameti. Şeýh Ahmet aýtýar sofilaryna, Men Ahad diýýän, siz Ahmet diýiň diýýär, yzynda diýýär. Ýüz sofi Ahmet diýip gelýärler, Şeýh Ahmet Ahad diýip gelýär. Barýarlar ýolda, ahyrky sofiň yzyndan şeýtan ýetýär, iblis, Sen meger diýýär, bendä galypdyryn günüň diýýär, Hudaýy çagyr-da, sen-de Ahad diý-de. Şu bendaň yzyna düşüp ben Ahad diýsende geçerin diýýä. Ahad diýýä çümýä derýa. Hä näme? O häzir Ahad diýmeklik derejä ýetenak. Sen bir derejä ýetmeli häzir. Hudaý hemişe ýadyňda bolup gezmeli. Sabbar-u şakur bolup gezmeli sen. Hä indi ýaňky kafirle gelýä derýa girýäle. Derýa girenlerinde Mowş aňyrdan gelende bir olakan bir zat bolup gelýär derýanyň mowşlary. Bir öýden olakan adam keşdiden olakan bolup gelýär. Üstünden gelýär bir. Saýyban ýanak diýip aýtdy oňa Allatagala. Eýni bir saýyban ýa. Şu keşdiýe garşyn gelýär gelýär gelýärka ýakynlanda bula Eý bar Hudaýa bize ýetişeweri botda ýadyna düşen ah işim ýok hiç zat ýadyna düşmeýär fakat eý bar Hudaýa ýetişeweri. Dini halys Hudaý üçin bolýar ştada. Indi Hudaý bular nejat berýär, ýetirýär sahyla. Indi ýene aralarynda näme? Bir araba ara beýne-beýne bolup gezýärler, bir iki göwünli ýöne dine girenok ýöne kafirçe. Ýene öňki zadyna öwrülýär, öňki pikirine. Adamlar şinýanak. Muşkele giredemizde Hudaý ýadymyza düşýär. Her haçan bir ýerde gir etjek musibat düşýär, şonda Hudaý ýadymyzda. Ýöne bir hoşlugymyzda, toý tutamyzda ýene jaz, eko, näme, işim ýok, raks. Hä her haçan bi gowy zat dä ha bi teneke zat ha he görä. Allah Taala ýamanlap getirip otyar şuny. Bir adam hemişe Hudaý ýadynda bolmaly. Hudaýyň aýalaryny inkar etýän adamlarda ba. Ýöne ýaňky gözleň Sapber Şakur diýipdi dä gowy adamlara. Mugabelde näme getirdi? Hattar Kafur diýdi Allah Taala. Allatagalaň aýyrany fakat Hattaru Kafur adamyny inkar etýändir. Hattaru Kafur diýeni näme? Hattar diýeni beter kän hyýanat edip gezýän adama Hattar diýýär. Gaddar diýip aýtýar arap dilinde. Hä, hyýanat etýän adam. Ýek-sene işinde hyýanatda şe. Hiç wagtda bir bir dogry sözi ýok. Häki welaýatly aýtmyşdaýyn, Ýer udeýe rast duşekem eş ne dar edýär. Ol hem bir içinde bir dogry içege ýok şu adamyň. Hemme zadynda ýalan, hyýanat. Bir kes wada berýär, wadasynda duranok. Bir şeýtanyň özi bolup gidipdir bu adam. Şeýtan şon ýaly saň wada berýär, ýalan alýar, wada berýär. Bir şeýtanyň özi bolupdyr şu adam. Hä bi heýwara adamlar dikkat etmeli şuň üstünde. Gowy adam sapbäru şäkur adam hatdäru kefur adam teleke adam. Hyýanat etmeklik bize bir ulakam bir dereje dä bize bir şä'n dä hyýanat etmeklik. Ýa kefur, kefur diýen näme? Hudaýyň nygmatyny küfran etýän adam. Hudaý saňa nygmat berýär sen ters ýola gitýäň ony. Saňa pul beripdir, mal beripdir, saglyk beripdir, sen gidip duruň, raks edip duruň, jaz aýtdyryp duruň, näme edip duruň, merduma hyýanat edip duruň, zina edip duruň, jowarlygyňdan istifada edip. Hä, bir teleke. Bu adam Hudaýyň bir söýmeýän adamy. Ahyrkysy, eý, adamla, Allah Tagala hemmämizi gowy görüp aýtýar şuny. Eý, adamla, bir günden gorkuň, Hudaýyňyzdan-a çekiniň, bir günden gorkuň ki, Ata şu wagt, ene diýek biz şu wagt, bir oglany merizlände daň atynça ýatmaýar pahyr. Dokuz aýlap entik gezip dur oglanynyň yzynda. Şu oglany ah diýende biz näçe on ah diýer, bir ah diýende on ah diýer. Oglanynyň üstünde özüni öldürjek bolýar. Ýöne şu ene-de şo günde hiç haýry ýetmeýär bir oglanyna. Şo gün, bir gün-iki her kim özüne pikir etjek. Meň näjre bolarka? Meň halym näjre bolar? Meň öňümde bir däne behişt bar, bir däne jähennem bar. Haýsyna giderinka men? Şo günden gorkuň. Bir hesap bar, kitap bar, şo günden gorkuň. Ata-da oglana haýyr ýetmer, ene-de oglana haýyr ýetmer, oglan-da eje-atasyna haýyr ýetjekkä o günde. Aý, sen eje oglanyny berip-de, özüň nejat tapajak bolýaň, ýartyly şi iş etýär şu tada. Şi iş etjek-le. E, bar Hudaýam, meň oglanym ýaka ýerime diýip-de aýtjaklar şo ýerde. Meni sal mawer jähenneme, şu oglanymy äkit, oglanlarymy sal diýjek. Bir adamyň näzire pikirinden geçip bilermi oglanyny odaklamaklyk, şu dünýäde bolmaýan zat-a. Sen bir oglanyň tä bedenine nagad özüň od alýaň şoň üstünde. Otap baranda oglanyň od oklajak bolýaň öz eliň bilen. Meni oklama, şony okla diýip aýtjak şo tada şo adam. Şo günden gorkuň diýip, Allatagala bize aýtýar. Allatagalaň wädesine şek etmäň, hakdyr şu wädesi. Hä, ondan saýyn bir azajyk dünýä ýüzüňize gülende, dünýä aldamasyn sizi. Fela tagurrannakumul haýatud dünýä. Dünýäň ýaşaýşy sizi aldamasyn birden. Sizi o günden Alladan bihabar edamasyn we sizi Hudaýyň üsti bilen ýalan allaýan ýerlere aldamasyn. Hudaýyň üsti bilen. Bir wagtda bir ulamalaň birine aýdypdyrlar. Bir olakan bir şahsyýetleň birine Biz näme diýip gafyl boljak, nädip günäh etjek? Onda biz Hudaýyň özi etdi diýýär. Näme diýip, biz Hudaýyň rahmetinden umytwar bolup biz günäh etjek diýýär. Aý Hudaý bagyşlar, Hudaý geçer diýip günäh etjek. Günäh etýän, namazyny okaýanak. Merdum azary etýä, anba haksam fesat etýä, yzyndan-da diýäý Hudaý bagyşlar-da diýä. Sen bir hereketi etmeseň, sen bir emeliňde yhlas kökezmeseň, beraderiňi sabyt etmeseň hiç kim saňa hiç bir iş etmeýä. Hä, Hudaý yhlasyňa görä saňa sogap berýä. Men kän adamlar aýtýa gosam biz ýüz ýyllap, iki ýüz ýyllap işim ýok, ýetmiş ýyllap ybadat edip gezipdir, ahyrynda kafir bolup gezipdir diýäk. Hä? Ahyrynda jähenneme giripdir şu adam. Näme diýip giripdir? Mohuň çekmeýä. Biz otuz ýyl ýaşap, näçe bolsam behişde girmeli, ýüz ýyl ýaşapdyr şu jähenneme girende soňam. Hä, oň ameli yhlas bilen dätdi. O tazamaniki Hudaý şony imtihany salanda, şonda belletdi özüni. Alla Tagala ýetmiş ýyl soňam ony bir imtihan etdi. Şo wagta çenlin, ýagny şu adam ybadaty, hemme etýän ameli özünden çürimiş, Hudaýdan üçin dälmiş tugun. Yhlasy bar adam ymtahanda belli etýär özüni, kynçylykda belli etýär. Hä sen şu kynçylyklarda özüňi belli et. Şu wagt sagt, ýaşaýyş kyn. Hä, şu wagt seni, Aý, men wam alsam alaýyn, men günüň meçenä wam alsam, Hudaý hulasa meni geçer. Aý, men işim ýok, o falanyň habary ýok, mazal oň gulagyny keseýin, o bilenakdy, aý, Hudaýyň özi geçer. Ýo, bidä. Sen şu gynçylykda Hudaý seni. Çykarýa içiňdäki gyzyly. Hä, Hudaý seni şu kürede bişirýä, sen bişip şondan salym çykmaly. Salym çykmasaň, senden hiç bir zada, derde degen zat bolmaýar. Wela ýagurrannakum billahil garur. Sizi ýaňky aldaýan zat Hudaýyň üsti bilen aldamasyn. Hudaýyň rahmaty giň, dogry, ýöne biz-de özümizden bir hereketi etmeli. Allahu tebarek we taala biziň hemmämize towfyk bersin. Şi aýdylýan, eşidilýän zady äwwel özüme täsir goýup,